Znači, Ovo je već treći susret na kursu Islama i rekli smo da ćemo družiti se sa ciljevima Islama, ciljevima šarijeta i tako dalje. Zato što je to najvažnije, posebno je važno to danas shvatiti kad su ti ciljevi uglavnom zanemareni zbog nekakvih sekundarnih stvari koje nisu primarne, nisu glavne i nisu osnovne. I rekli smo da ima, da, je šrijat, svi šrijat, svih poslanika, da su imali za cilj uspostaviti, znači ima za cilj saču, o, očuvati vjeru, život, čas, imetak i razum. Kad bismo pogledali šta je Kur'an rekao priješnjim poslanicima i vjerovjesnicima, kada bismo ostavljali kuranske ajete i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nedvosmisleno bi zaključili i vidjeli da ovih pet stvari proteže se kroz sve to što su oni govorili i željeli. Prošli put smo govorili o očuvanju i govorili smo o notarijama kao onome što se kosi sa vjerom. I rekli smo da nemojte imati u glavi one novotarije koje inače ljudi misle i drže da su novotarije glavne a to je ovo što se vidi po džamijama, testi svi glasno i tako dalje. To je nešto sasvim drugo. Novotarije kojoj su ovdje opasne po vjeru, to su novotarije koje se tiču vjerovanja. Tiču se ubjeđenja. Znači, tiču se vjerovanja i tiču se ubjeđenja. Pa smo prošli put govorili o kojoj novotariji? O novotariji Haridžija. Havariđa. Rekli smo da je to prva novotarija. E, ono je prije, prije toga, bi se prva novotarija koja je bila, kako bi rekao, široko raširena. Prva novotarija je bila o kaderu normalno, koja se spominje u muslimovom sahiju. Međutim, ona nije imala toliko odjeka, rekli smo koliko je bila kod ove. Ova je bila notarija koja je značila veliku promjenu u islamskom životu. Haridžije. I smo da se dogodila u vrijeme koga u vrijeme Alije radi Allaha. Znači, u na vrijeme dogodila se ta notarija. I zatim smo govorili o sličnosti ovih danas koji su poznati kao etekfir, znači evo tekfir, oni koji proglašavaju muslimane nevjernicima. Govorili smo zašto to nije ispravno, zašto to nije tačno i koliko sve ima ružnih posljedica po muslimane prije svega, a i za druge. I to se danas evo ogleda ovim danima, trenucima i posljednim događajima koji se događaju u Novom pazaru, oko Novog pazara i tako dalje. U svakom slučaju molim Allah da sačuva muslimane svakog zla, pa i toga. Da li je dozvoljeno i za nekoga reći da je Haridžija. Ili je to kadino? On... Dozvoljeno ako jest. Hoće samo proglasiti. Ili ako jest. To automatski smo ga onda protekvirili. To isto. Prošli put smo rekli da, da Haridžije nisu nevjernici, ali su u zavodi. A ne znači svaka zavoda kufor. Mhm. A tako li nije? koji je prošli put. Znači u zabudi su, ali ne znači kufrija Iako ima dio oleme koji ih je proglasio nevinicima, ali one prve. A ovi danas, to je za njih važi propis, to ko proučava, zatim donosi učenjaci i tako dalje. Ali nije svaka zabuda nevjerstvo i kufur. I griješenje vid zabude i tako dalje. Jel ima nešto nejasno u vezi sa tom, da ne kažem ideologijom, odnosno tim idejama tekfira i slično. Moja pitanja, je li tačno da je Ibn Abbas kad je očuo kod Haridžija da je nakon priče, dijaloga sa njima, čak 10.000 se vratilo? Tačna cifra ne znam koliko se spominje, spominje se veliki ogroman broj i to je jedno od, načina na koji je djelovao Ali radi Allah. znači u metodologiji kako postupati s njima, svakako da je dijalog i direktan razgovor, odgovor na njihove šube, jedno od načina, jer Ali radi slavo je Ashaba, između ostalog Abdullah i Abasa, da raspravlja s njima, Da vidi u čemu je problem. Jer ako je nešto od islama, ono mora imati uporište u islamu. I zapamtite jedno, znači sve što čovjek želi dokazati da je od islama ili da nije od islama, to može uraditi Kur'anom ili hadisom. Ukoliko ne nađe uporište u tome, onda ne može ostati. I s tom namjerom Abulah ibn Abbas je otišao i na osnovu dokaza, a i tako poznate da Abulah ibn Abbas bio fesir, među najvećim fesirima, među sahabima, i da mi pojasnio, odgovorio na te šube, da je veliki broj njih klonio se toga. I dan danas ima možda momaka koji to prihvataju misleći da je to vjera jer čuju neke dokaze čuju neke stvari međutim ti dokazi nisu postavljeni na pravo mjesto kao što je Alija rekao a, eh, tim istim Haridžijama kad su rekli spomenuli ajet um, eh, ne hukmu Allah jedino sudi pa je on rekao to je istina s kojom vi želite postići neistinu. Znači istina je taj dokaz, ali nije na tom mjestu. Jer širijanski dokazi moraju se slagati jedan ispod drugog. Inače, nešto nije u redu. Ili nije u redu shvatanje, ili taj dokaz nije vjerodostojan. A kuranski ajeti vjerodostojni hadisi, oni svi streme ka jednom, kao ovih pet ciljeva, i oni moraju ići ka jednom. I ako recimo dođe neko sa idejama i dokazuje nekim dokazima da ugrožava nečije živote, a mi znamo da je cilj šarijeta, cilj islama, svih vjerovisnika i poslanika bio očuvanje života, onda znamo da nešto nije u Znači, negdje se nije složio taj neki dokaz koji oni drže da je dokaz. Nisu ga uklopili u kompletnu sliku šarijeta. I zato sad kad budemo posle ovoga radili drugu sektu koja je suprotnost i proizvod te, otkrivi to su muržije, Vidjet ćemo da kažu učenjaci da Haridžije i Murđije gledaju na jedno oko. Jednim okom gledaju, drugo zatvorili i zato ne vide cjelokupnu sliku šta je sam htio sa tim propisima. Džihad postoji, džihad je propisan, ali nije mu to mjesto i nije mu to način primjene. Nije mu to mjesto i nije mu to način primjene. Jer on ima svoje adabe, svoje šartove, svoje vađbe, svoje farzove. I ako nisu ispunjeni, to nije i obično takve <clears throat> eh, zabude i takva kretanja idu ka tome da se koncentrišu na neke stvari, recimo sad kod njih, kod tih takvih. Najvažnije je pitanje ko je nevjernik. I čak sam čuo jedan komentar koji je na internetu pročito prije, ima možda i godina, kao jedan od tih je na forumu napisao nevjernik, nevjernik mora dobro znati da je nevjernik. Kao moraš ga naučiti da je nevjernik. Pa dobro je to cilj islama. Sira je pred nama. Kur'an je pred nama. Hadis je pred nama. Jer poslanik ljude učio da budu vjernici ili da je učio ko su nevjernici. Tio je, želio da ljude nauči. Da ljude nauče šta znači vjera. Nuh a.s. Nije govorio širke ovo, nego obožavajte Allah i klonite se to. širka. Pozivaju prvo u tevhid. Pa poslanik se nam kaže prvo pozivaju Allah i Nije rekao prvo ih nauči da su nevjernici. Za nije u Jemenu osme godine Hidžeske? Kako stoji u Sahihu Buhari i muslima i u Kitabu Tefidu među ovim prvim poglavim. Posao Muaza ibn Džebela da ode u sljedbenicima knjige u Jemenu i da ih pozove Islam. Šta mu je rekao? Prvo što ćeš ih pozvati neka bude šehadet la ilaha Muhammed Rasul. Pa ako prihvate to, Reci im da im Allah propisao prije dnevnih namaza u toku dana i noći. Pa ako prihvate to, reci im da im je Allah propisao zekat u njihovim Je Jel mu rekao prvo ih nauči da su nevjernici? Nek dobro shvatio da su nevjernici pa i onda uči hajde. Ne postoji apsolutno ni jedan jedini tekst, čak ni slab, koji bi ukazivao na takav jedan princip. I zato kad su Haridžije nastale, ni jedan od ashaba, Niko od koji je bio s poslanikom družio se slušao da nije pripadao u tom pokretu. Ni jedan. To je to ono što su oni znali cilje. I sad recimo, cilje očuvanje života. I ako dođe neko s nekim dokazom, šupom da se nevini ljudi mogu ubijati putem postavljanja bombi, putem ili da se može čovjek sam ubiti, te kamikaze i samomci i tako dalje. Znači, nešto nije u redu, dokaze se moraju poklapati. Naročito se moraju poklapati sa principima. Čak dokazi učenjaci ne prihvataju neke hadise koji su inače ovako kad bi izučavaju se vjerodostojni, ali ne prihvataju ih zato što se kosije sa temeljima i principima. Jer temelji principi su ono što su objave donijele. I ako neke stvari odudaraju, one se ne prihvataju tako lako. Znači ne prihvataju se dok im se ne nađe rješenje da se poklope sa ovim principima. Ukoliko se ne poklapaju, to je dokaz slabosti, Nakar prividno izgledalo da je vjerodostan. Ali je dokaz slabosti. I zato ga stavljaju van snage u najmanju ruku dok ne provjeri. I zna se nekad desiti da neki dokazi koji dodaju do principa učenjaci čekaju po 16-17 godina da daju neko mišljenje. Pa nekad na kraju kaže Allahu Allah zna sam, ne znam, se, neće uopšte da ulazim to. Neko postupa po principima. Kako nikom sunne. To je sunneta sahaba, sunnetu leme. I sada postupati suprotno tome znači, balte ne praktično reći dijelo, ja sam pametniji od svih. Prema tome, <clears throat> to je problem tih danas. Imam još neke nesnoćanosti. Znači, recimo, e, ti koji naginju tim mišljenjima kažu može se krasti od nevjernika. Znači, njihov imetak je dozvoljen. Tako li? Šta je dokaz? Kažu hadisu Buhari i muslimi. Poslani se nam kaže, naređeno mi da se bori dok, protiv ljudi dok ne kažu lajna Hilala. Pa kad kažu to, onda su zaštitili svoje živote i mjetke. Iz toga se razumije, ako nisu rekli to, ili ne vjeruju u to, da nisu zaštitili da je njegov život i metak dozvoljen. Tako kaže. Dokazuju tim hadisa. Međutim, zanemaruju hadis također u Buhari, koji je poslanik sa kaže ko ubije nevjernika, znači ne muslimana, sa kojim muslimani imaju ugovor, znači bez neće okusiti miris džemeta. Biće mu čak zabranjeni miris Prema tome, <clears throat> protumačili su taj hadis na svoj način, bez gledanja u temelje i principe, da je svačiji život zaštićen i da taj hadis govori o borbi koja je propisana. Znači, život i metak. Zaboravljaju hadisa u kojem poslali Veseleme u niz hadisa kaže da oni koji su krali od ratnog plijena da će goriti zbog toga. Zar nije hadis poznat kome poslanik sallallahu alaihi sallam kada su ashabi rekli jedno, blagonjemu šehidje pa poslanih kaže nije Allah Ogrtač koji je ukrao iz ratnog plijena na njemu sada gori. Pa kad je to poslanica sa nam rekao, da pošto su ljudi donosili neke sitne stvari koje su uzimali, ste, to je borba propisana, s poslanikom se bore, ali su uzeli i metak, onako, ratni plijen nije krađan. On ide u kasu muslimana, pa se onda dijeli, ima propise svoje. Ali on su uzimali onako prije, prije podjele ratnog pa posle se nam kaže, šehade čovjek poginuo u borbi s poslanikom, ali je uzelo nepravedno od, od nemuslimana to i gori ne. Znao je da kaže haram, kako nije znao? A ne, ne, pa nije znao da treba sačka, pa da se kasnije to podijeli. Gori? Šta sam gori? On gori, gori taj, je vrtač na njemu. A šta? Idi u džehennemu? Kako skijasa? Da li u džehennemu? Da li negdje? Allah zna sam pa su počeli ljudi dorasti ovaj donio šnire, što u kajšana. Pa poslanik se nam kaže šnire od vatre ili slično. je od vatre. Nema krađe, kako krađa? Zna se da, da hadisi, Allah što vam kaže ko ukrade, nije rečeno od vjernika. Nije rečeno od nevjernika. Od bilo koga da ukrade. da mu se sjeća ruka. A tako li nije? Sad on te jasne dokaze koji su jasni kod dan principa, principa je srama očuvanje metka, dolazi sa jednim hadisom koji nije razumio. Kaže, zaštitio je svoj život i metak, tako dalje. Tumači tako. I kaže, može se krasti od A ko ti je ohalalio krađe? Na osnovu čega se u ohalalio krađe? Kakva je to vjera koja dozvoljava krađe? Ili recimo radi, odu ono imaju austrijske, njemačke vize, pa dižu osiguranje, pusti ga da namjerno zakoči naglo ovaj dolar od zada i podigne osiguranje i živi. Je li to lijepo? Je li to islamski? Zašto? Otkud ti prava da uzimaš metak od tih ljudi? Prvo, Ljudi su ti ponudili gostoprimstvo u svojoj zemlji. Da li ti vizu? A Allah Đelešanovo kaže Ja i Haladina Amenu a bil ukud O vjernici Svoje ugovore ispunjavajte Znači kad si uzeo vizu podrazumijeva se i potpisao si da poštivaš red, zakon te zemlje. Da li Allah šalno je to rekao o vjernici? svoje ugovore potpisane s vjernicima poštivati? rekao li nije? Nije opšte, znači. Svaki ugovor koji potpišiš i ti si uzeo i sad ćeš ti doći uzimati od njih To je zloupotreba gostoprimstva. Je to islamski? Gdje su islamska značenja? Gdje su unet u tome? I može li se to opravda sliđenjem sunneta? koja je klasična zloupotreba širijaskih dokaza za svoje hirove i za svoje sve. Znači, bez imalo šupe i bez imalo sumnje. Uzimati pare, krasti, ili da može ubijati što još gore. I to opravdavati širijeskim, to, to ne može. Kako to? Mislim, ja ne mogu nikako da, da shvatim da neko može da se poziva na sunnet i slidi sunnet recimo svojom vaštinom gradu što treba je tako da ne odjeći a onda ono ruši principe vjere a to je očuvanje života očuvanje imetka očuvanje časti očuvanje razuma kako? Zar to nije kontradiktornost? Zato to nije odstupanje? Znači ovdje, to ti isto kao čovjek koji se slomi klanjajući u toku noći i onda prestava sebe. Znači on se slomi, klanja, klanja, klanja. on posti cijelu godinu i kad dođe namazan kaže ne mogu više. I ne posti namazan. Zabudan je, ono, to je šitansko više. A sebe u svemu tome je dvoje neznanje ne žele uči, vallahi nema islamskog učenjaka koji podržava te ideje. Ni jedno. I drugo, strast u njihovim dušama. Naginjom dušama tim i takvim dijelima kriminalnim i onda samo nalaze pokriće nekom u tim nekim šerijatskim stvarima, a nemaju ovaj. Kad bi imala razmislenje, ne bi našli uistinu opravdanje za ni jedna ni najmanja. Poslanik se nam kaže la Huzman hali. Nemoj prevariti onoga koji je tebe prevario. Znači ako je tebe neko prevario i sad ti hoćeš da mu se osvijetiš jedan za jedan. Nema. To je islamski, ti se uzdigniš iznad toga. To je dunjava koji kraj krajeva, pruđa. Šteta koja je podnošljena. Ahirska šteta je šteta. recimo postaviti to slučaj, relativno takve ljude, recimo sad ovaj zadnji slučaj, ovi dijele CD-ove, koji neki što bili s Jusufom, pa su radili CD, gdje je čisti te na CD-u. Prije se vema slika, poznan vrtva, kocketan vama, a neka džihnem čitaj. prvo treba sebe postaviti se tako da čovjek zaštiti sebe i svoje vjeru da se kloni tih takvih knjiga, ideja, CD-ova i tako dalje. Da ih ne gleda. To je bio sunet A i uleme. Imam Ahmed kad bi prolazio pored tako nekih novotara koji su govorili o i imenima, začepio bi uši. Pa ga pitan zašto je bio Imam Ahmed? Cikopedi, milion hadisa znao, kažu. Začekio, zašto? Kažu, bojim se da ne čujem nešto pa da me to okupira pa da o tome mislim. Jer što uđe na uho ti ne znaš što će ući u srce. Nisi vlasnik srca. Koliko znaš da šetan da to nije šetan posadio pa će kasnije uzgajati u srcu pomalo. Pa će isto nanići biljka. Hasan al-Basriju kad su došli na tezile, znači u njegovo vrijeme govorit ćemo o njima kasnije, nastale te sekta koja je ovaj, zabludila u imenima i svojstvima, pa je došao jedan kod njega, kaže, hajde da razgovara, kaže, ni pošto. Hajde da učimo Kur'an zajedno, ni pošto, ni Kur'an neće da sluša. što. Imam nam isto tako. Znate onaj poznat, kada je došao, pitao kako je Allah se uzdigo, a on je znao da to vodi prije upravo tih Motezila koji o tome govore i raspravljaju o svojstvima, imenima, osobinama Allahovim. Samo je rekao? To se zna što je vađbi, u to vjerovat, ti si na otari i istira mi I sam Jusuf, ajme Allah, nisam pristovao mi ovaj jedan priča poznao. Kad je došao mi jedan takav sa tim takvim idejima tekfira, istirao ga i sve, izbacio ga. Kako su, kako da se desi da ljudi koji su sad prolazili sa njim, sve ovo što je prolazio, imaju takva mišljenja i razmišljanja i, koji, gdje su prihvatili, ja sam gledao njegov zadnji ders i on govori, i ja iz konteksta ovog sad, znači nakon ova tri susreta, meni je jasno, jasno su mi neke stvari, ali sljedeći što kaže sa njim i gledajući zadnji ders njegov, on bi mene mogu ubijeriti da Jusuf poziva u to, dok sad kad ja, što kaže, znam dvije definicije samo, kad sam naučio jednu definiciju, bile su mi jasne odmah neke stvari. Dersovi, kad je nas više, su više imanski. Ovo je učenje islam, srž islam, i sad su se vidjeli da je e, prvo, e, Jusuf nije bio dehlu tekfira. I koliko ja znam, ja ne znam, ali mislim da koliko čujem, nikada nije proglasio Isa nevjernikom. Nikada. Niti bilo koji muftiju, niti bilo koji... Jeste svađao s njima, pričao s njima, ali nikada nije došlo te granice da je proglasio ne nevjernikom. I ja duboko vjerujem da niko učen ne bi u te stvari ulazio. Prije svega zbog obojaznosti. A drugo je zbog znanja. I zato kod tih ljudi, kod takvih, nećeš naći isvršenih fakulteta, recimo hiljadu eh, umrlo. On je došao dvije generacije iza nas. Su bili druga godina, ali tek stigo, Treća, ali je prva. Samo što je došao, počeo još izučavati da se je potpuno promijenio. Apsolutno. Možda sad ovi, kad, kad, kad bi došao ovdje tičak, on nije možda smatrao nekim svojim idolom i duhovnim vođom. Kad bi došao s njih priča, možda bi se odrekli od prve Stvari ne stoje tako. Nisu tako. I tako sekte i nastaju. Gledaju samo jednu stranu, ne gledaju sa dva oka. i jesu nastale tako što su gledali samo u tekstove prijetnje. Drugi isto tako muržije o kojima ćemo govoriti, koji su nastali nakon njih, prvo su bile su pretjerali ekstremno u tom u tom tekfiru, u tim teškim nekim fetvama i tako dalje, onda su nas, došli ljudi koji su htjeli da njima pariraju, pa su otišli spoz na drugu stranu murđije, pa kažu šta god da čovjek uradi nije nevjerni. Što je opet greška. Pa kažu nisu važna djela. Svako kogod kaže iškada na on vjeruje isto ko Džibril, vjeruje isto ko Muhammed, vjeruje njima. Znači, kao kontradiktorno stoji. A istina uvijek u sredini. Čovjek ne izlazi iz vjere svojim grijevom. Ali isto tako njegov ima ne ostaje isti. Smanjuje se. Slabi. Kad uradi loše djelo, ima oslabi. Kad uradi dobro djelo, ima narasti. a to ukazuje ajati hadis. Može čovjek izaći iz vjere, takvir postoji. Ali on je u svojoj granici mjeri, kad je se time bave kad čovjek počne neko djelo, pa ga ljudi prijave, pa dođe stvarno kad je sudi, pa sudija određuje šta je, kako je, je li čovjek znao, nije li znao. Pa, u sahiku muslima stoji da je bio bogobojazan čovjek i toliko je strahu da je na samrti oporučio da kad umre da njegovo tijelo spale i pepeo razastru po zemlji, po raznim mjestima, jer kaže ako Allah me se domogne, kaznit će veže svako. Znači oni mislili ako se stvari razastri pepeo po zemlji sudi da ga Allah neće moći sastaviti i živjeti. To je kufur. Vjerovati da Allah nešto ne može. Je to djelo koje izvodi iz vjere? Znači svi znamo da Allah sve može. I ko kaže da Allah ne može nešto, znači, to znači porisanje onoga što je u Koranu sam naglašeno. Ja bio vjernik. Musliman bio vjernik, ali bio neznanac. I mislim da se tako izmuća računa. I poslani se jednom uslovno se je okavio da ga Allah oživio. I pitao ga zašto si tu uradio? Kaže strahovo sam od tebe. I Allah mu oprosti. Znači to je jasan hadis. Jasan dokaz da nije svaki počinilac djela koja je kufur i nevjernik i to stalno učenjaci o tome govore i pišu. Da li je bacanje Kur'ana djelo koje izvodi iz vjere? Bez sumnije, ko uzme Kur'an ovako, ne uzubila i baci ga. Pa to je malo lažavanje. Kada se Musa vraćao sa brda Tur, nakon razgovora i kada je vidio da je njegov narod počeo obožavati tebe. A sad prešli more, vidjeli more, kako Allah ženo napravio im 12 putina, pošto je bilo 12 plemena. Velikom moru, i ne samo to, nego veliki mulj koji je možda kilometrima veliki, sasušio u momentu, tako da su mogli preći. I ne samo to, kad su oni svi do, do zadnje izašli, svu faraonovu vojsku potopio i faraona cijelu. I Musa odlazi na grotov. I oni nakon svega toga što su vidjeli, proživjeli svojim očima, obožavaju tele. Kad je Musa to vidio, bacio ploče. A Musaove ploče na kojima je bio Tevrat je Allahovom rukom kako stoji u hadisu. Allah svojom rukom napisao i donešene mu ploče. Gdje je Tevrat deset zapovjedi. A šta je bilo? Musa je bio toliko ljud da mu je sržba pomutila razum i bacio ploče. Nije mu Allah ništa za to rekao. Jel razumijete to? tu afet, čovjek uradi nešto... Znači, ako sržba dostigne toliko, toliko se da čovjek nije svjestan, njegova djela se ne račun čak i razlog braka. Sve se u hadisu sve ne da kaže La i taka vola talaka fi la, kemaka. roba i razlog se ne računaju ako je bilo u srđbi veliko. Čak i ako je tri puta za reda. Nije svjestan šta govori. Stvarno se ono ne ljudi pijani priče, kad tako se mu pijani gulazni neke stvari. I pijan ako nesvjesno nema vez. U muslimom sahinu stoji da je Alija došao poslaniku plaćući. Šta je bilo, kaže, eno Hamza je uzad poklo sve deve. Hamza, poslanikov Amidža. Šta je bilo, zapili se. Tada alkohol bio dozvoljen. U muslimom sahiju zapilo se društvo šta je i pjevala je po nama pivatka i nešto je ono njemu o da reživost i ono i on ode i pokori deve i na ražan I dođe posle se na ljut. A Hamza samo ustane i kaže vi ste naši robovi. Poslanik govori. Ništa mu poslanik nije rekao. Okrenuo se to i otišao. Tek kad se otrizmio, nije mu rekao počinio si kufur. Nije mu rekao pokaj se pijan. Dobro, oni tad, oni tad nisu bili grešni, zbog toga je tad bilo dozvoljeno. Ali sad bi neko takav bio grešan što se napio, ali kao posljedica pijanstva, znači nesvjesnog, ne bi bio odgovoran za, za to. S tim što bi morao nadokrati štetu koliko je prouzrokovao materijalno što je rekao. Ja Ali grijeh ne bi ostao za to. 2003. onaj hadis u muslimu kaže ko proba makar kap oko Sljedeći će, tada 40 dana on neće biti primljen namaz. Tačno, grešan je što je napio se. Ali ne bi bio grešan ako bi razveo ženu u tome, ne bi se računao razvod braka. Osim kod Hanefija. Hanefije smatraju da to može zato što je sam prije što se napio. Ali kod većine ne. Koliko toliko popio neku smesu koju ne znamo da sigurno ima alkohol, listi propisa. Onda nije grešan je što se napio. Može, može. Ovaj, ako čovjek kaže, ja vidim Kur'an priča, sam kaže, ja vidim Kur'an, a kaže, hadis ko daš, na primjer, on žena opisuje se tamo kad je pa u hadisu nam što, Kod ja ne vidim, ne znam, a zato kaže, ja sam ne vidim u Kur'an, tako. Tu postoji priče više, nema veze, to je, to je druga tema, ima tu više propisa. Hmm. Znao <clears throat> se kad, kad je se desio ovaj događaj sa Anusom? U Medini. U, u, u, u, pa. u Medini. Poslije igre. U Medini je zabranjeno. Polo je duboko onda. Da. Ne može da sam svetlo malo. Pa. Alkohol je zabranjen u Medini. Jer Alija je u Mekki bio dječak, nije mogo imati devet. Znaš da je kao dijete učinio reč. Te kasnije oformio porodicu, oženio se, imao deve i tako dalje. I spominje se da smo to bila jedine deve radio, privređivo s njima, ovaj nije zakon. Nažeć je. I ima još jasnoće ali s tim. Sa profilom sa pretjerivanjem, u tom smislu. Znači, odnekle je došao kod tih ljudi naboj za nekakvim negativnim ispoljavanjem. Znači, više su se bazirali na, kako bi rekao, na upaljanje zla, na reagiranje na zlo, nego na širenje dobra. Razumijete? Znači taj nekakav negativan naboj koji je rezultirao upravo tim i takvim njihovim postupcima. Međutim, poslani sa srnem je širio dobro. Činio dobro. Kako ćeš pridobiti ljude? će tebi niko vjerovati, prihvatiti riječ lijepo riječ. Znači dođeš, pričaš, pričaš, pričaš, pričaš, što većina ljudi ne voli priču. Običan svijet ne voli teoriju. Običan svijet voli da mu se da. Da mu još nešto praktično. I to je u prirodi ljudi, nije to nešto, nešto negativno. I zato je poslanik se u skladu s tom prirodom i postupao. Običan svijet pridobijao je davanje. Pa je Allah propisao da se od zekata daje nekome koga ćeš pridobiti za islam čitavnijima, pomozimo. Nema se sad s komšinom za pedra ljive. Pomozimo, ti uviđi ga kad je bolestan. To su stvari koje djeluju na svijet, na ljudi. I tada te vidi u lijepom svijetu. A ti dođeš uvijek nagođen. Pričaš, samo pričaš. Šta god ljudi da uradi, ti odmah reaguješ. I to ne reaguješ mudro, nego odmah ustaješ priču. To ljudi ne vole. To dosadi i vjernici, čak, i muslimanima. A kamo li ljudima koji nisu skloni vjeri ili su nisu vjernikim nevjernici i tako da. I zbog toga naši učenjaci u temeljima dajave, u temeljima na islam posebno potenciraju pitanje čovjekovog dijela, prigovora. Uzmite jedan primjer, recimo plakanje prilikom učenja Korana. Ljudi čovjek održi ders, priča, ajeti, hadisi, sad vremena priča i više. I onda nećeš na čovjeka koji uči Kur'an i plače. Više ti ne govori. Ali da čuviš kako žalovito i plačno i skrušeno uči To će više djelovati na tebe nego bi Da ti piše 10 sati. I zato imamo Džauzi, a alim jedan stari, stari generacije. U svom djelu sa al-Hadir. Ovako ima kao neke zajednički pisao i nazvao to kao lov na misli. Tako nazvao knjigu kad mu nešto napadne za Ispala knjiga oko 500 stranica. I govori o svojim početcima znanja. Kaže, tražio sam znanje kao dijete i još uvijek nisam osjećao slast traženja znanja. Kako je lijepo tragat za istinu, kako je lijepo se znala, pa to onda kasnije primjenjivati, to shvatat kao uputu, kao radost što si, što si naša. Da sam ovo obskrbiti time. I bio sam kod šeha Al-Maruf Al-Kerhi. Al-Maruf Al-Kerhi. Al-Kerhi. Ali pa imao malo u sebi ovaj, sufiz, sufizme, tako, ali je bio ali i pobožnjak i učenjak. I kaže, kod njega sam slušao hadis. I kad god bi učenici čitaju hadis, a on plače. Čitaju hadis, a on plače. Onako prirodno, nije to usiljeno. I gledam sam čovjek, ne može se držati suze. A čitaju hadise, kao smo kad mi sad i kaže Ibn Čeruzi, osjećao sam da taj njegov plač u meni gradi u srcu temelje i principe više nego sam hadis. je tad bio dijete. I tad sam shvatio da je upućivanje dijelom svrsishodnije nego upućivanje govora. On je učio pred više od šehova a kod njega mu se učenje urezalo još kao djeteta i izgradilo u njemu želju i ljubav za znanje. Znači, to su stvari, principi i uvijek imajte u vidu. Koga uistinu uči Koran i dođe do njega spoznaje, vidjet će da je to Allahova objava. Uputa koja je donijela dobra. I nemoguće je da onaj ko se zalijepi i zakači i prihvati tog užeta koje je dobro da si oko sebe zlo. Poslanik za sebe, kako ga sam opisuje, bio je poput povjetarca. U širinu dobra. Uklonio je zlo gdje je bilo potrebno, ali tako da nije izazivao veće zlo, nego bi uvijek postupao mudro. Pa recimo, jedan od najvećih primjera za to je, vi znate da je poslaniku došao spisak munafika. Znate da je znao ko su munafici. Objavom mu došlo. Taj taj sin tog i tog je munafik. Znači ne ljudi koji su nevjerici, ali kažu da su riječi na primjer islama, su u principu ostali na kufru i razdiru islamsku društvo. Znači najbolja vrsta ljudi. Znao je. I čak su ga na povratku sa Tebuka pokušali ubiti. Kako stoji imate to u zadnju pokušali znači izvršali na baci stijenu. I prepoznao je ko su izvršioci pa su neki preporučili da ih smakne jednostavno i očisti društvo od toga. Ali on nije želio to. Nije želio zbog toga što bi to izazvalo veće zlo. Njihov, njihov boravak je zlo. Ali kada bi ih smaknuo, tada bi ljudi počeli pričati Muhammed ubija svoje sahabe. I otvorio bi vrata kasnim vladarima da bi ubijali po njihovim protivima određivali koje munafika. Pa bi bili nevini ljudi ubijeni. I nije ti zbog već. zlo. Tako da u istinu ko uči Kur'an, ko proučava hadis, Znači samo dobro, dobro i uvijek dobro. I uvijek pozitivan pogled. I uvijek taj pozitivizam koji zrači i zajete. hadisa. Zato uvijek se sjeti Muhammeda Kutuba, rahmetullah. Muhammed Kutub, brat Sejda Kutuba koji je bio u Mekke mnogo godina. I on spominje baš tu tačku. Otkud negativan navoj kod vjernika? To ne može biti jer Kur'an i sunne zrače pozitivizmom, vedrim pogledom na svijet, vedrim pogledom na ljude. Pa i kad je najgore i kazuju da pozitivno treba gledati. Za nije sam nam u muslimovom hadisu, u sahihu muslima rekao, ko kaže propali su ljudi, on je, on je propao. kada znači, pozitivno uvijek. Sam se ne je doživio od Mekelija što je doživio. Pa dolazi Melek brda da pa kaže, eto narediš šta hoćeš, ova dva brda možda spojim, spojit ću. Kaže, možda će ovaj potomci obožavati Allah. Spavno. I ne mogu da shvatim ljude koji misle da će ubijanje i kraćom postići dobro. Kad je to zlo izrodilo dobro? Od kojeg zla je nastalo dobro? Zlo rađa samo zlo. Kad se ubijanjem izgradio svijet? Kad se ubijamo šta proširilo? Kad se atentatima šta napravilo? Se napravilo nekad u istoriji ljudi, ne samo vezano za islam. Od korova ne može nastati pšenica. Znači nema tu. Ako posiješ pšenicu, bit će pšenica. Posiji dobro, bit će dobro. A sijati zlo, a naraviti se dobro, Allah, to je. Suprotno šerijatu i suprotno inače sumjetu koja vlast prilikom stvaranja svijeta uspostavio. Da dobro ide uz dobro, a zlo zlo što se tiče atentata, čak atentatom je počeo i svjetski rat. Pa svako zlo, pa zlo radi samo zlo. Svjetski. Jesu napravili mir tako što su radili na Pa ja, ne mislim. Da. Jesu napravili mir? Pa. Što je napravili? zaista, zaista, ti koji pokreću takve ideje i šire, spilja pokreću zlo i žao mi onih koji nasjedaju tako nešto, vjerojatno ima i takvi koji su koji su tu, što bi rekao, našli se nekim spletom okolnosti i molim Allah da izvuče i nas, i njih, i sve druge, i svakog vida zabude. A ja sam čuo da je narod mnogi ubijeđen da oni radi za nekog. Pokretači, ja neću reći da pokretači toga ne rade ni za koga, Allah vada. Moguće da rade, pogotovo te britanske službe, pokretači, znači oni koji pokreću to. Dešava se da oni koji to pokreću, obično u vremenu problema, kad napravi, oni se izvuku i povuku. Dok oni koji su to najedno upali u to i oni, oni pokusaju <clears throat> maslo svega I zato svaki čovjek ima razum. I to im neće biti opravdanje. To što su najedno nasijeli na to, to nije opravdanje za njegovost. Biće odgovorni pred Allahom i e, pred zakonom, pred ljudima što to radi. Nije to opravdanje nikako. I za grijeh, jer mogućnost upute je dostupna bilje svega. Pogotovo one stvari koje propagiraju, to su stvarno stvari koje su suprotne i ljudskoj prirodi, i razumu, a pogotovo širinu. Znači da širi islam. Subhanallah. Širiti islam tako što će ubijati ljudi. Hoće napraviti mir tako što će ubijati ljude. Jel to ide jedno ustrugo? Kako može biti mir i nemir zajedno? To može raditi samo neko ko zbilja želi uniti nemir među ljude, ili neko ko je stvarno toliko neznalaca da misli da time može nešto napraviti. Nešto korisno. Nešto dobro. To samo Allah čuo za i uputi na istinu svakome. da nas Allah Žešanu pomogne i učini od onih koji su iskreni. Amin. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam. النجوم الزاهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها